Варвари инге. Колхозри ути арамзымбе, варвари инге тадачы кандыр. Шывыгарчы пер велосипед, почтальон ирде кеньга. Сандыр. Варвари инге, сана жыру, терешав задур ача хавасын. Ыры санын ғыбару. Тереш харыс игивейші сазы. Варвари инге шыру чухлать. Педер амышвал, Сумбай ырахши. Хвартрах шул херине духать. Кюрха, кюрячам, жам, хые Урахлапе курнать аллы, васкан ебете есі, чітрезе илет пурзаспаллы, Тыт гаек пек худ вишкедеслі. Вулаза тухам эпин на час, Эцемер, хамдаға, деп хузажидеп Чунчат чунчатмаш. манкажалага кыш сідірземір, Актада пельмес перемара, крихы баршке, вуламазар. Кандыр шүрімежінже ларать челащень инге хускалай мазар. Шабар, шабар, шабар догнать, кандыр вринчен шултра кущуля. Надали жырады кенгіні. Педер вильня. Тадылны күнжілі. Үлезе... Әзіклізе вара, ұдаларе кандырне херарым. Кеберленчіш пурде ұндавра варваренге узалхы барим. Халичень пулман ела тень, Тұры урып ұжібек ингемер, мағырза юрлазы яджеде, илтріш пәдімі аслы уйхирземер. Уни жерен духрым, уда жултам, касрышке шавам калем бере, Пірденек пір ажамзыр юлтым, кам тавыр забаре педере, Шырым гуши шаврага мерченчі, тухре юкре күлі варине, надалежім, кейін вас келетші, хуйға үкре, пұжымыр жіне. Саншын жын узалзымах ихкмерім, иксіре кедеттім жавдегех, Шидей мере әміті чберім. Мағырадын бұлемін бігеғ. Шырым живам илтір. Пәлет илтір. Шырене жұрса дұған заса. Ұғанапсана чундатмыш гейтлер, Варлық ұзан Ажубаню анпегилечер. Ажуна да пажуна ангур. То пруна анпалар тарнимлежер. То волба эссирель. Хурамул. Ты да максана дытса хутлаттыр. Шалгым жаптыр пәрбір шыдықра. Ажа жежім. Хыптарза шундардыр. сивикельне аны ежіндір тапра. Шаплала сабайлы анне. Тарықса, темде бір саваларе. Немін бе планайман енне хыға жалыге патне хваскаре. Варваренге тень кайынез, хамырда да бір. Явкашев харчы, тереш хыжа бәрі. Мен әшлес келде ғалман, дейді карчык. Карчык шау, Сазардығақ темле, Бәрінжек пит күжі ұрғанланжы, Яна хиша плахчы тренгелейт. Ирбежеш паян вол. Капламарчы. Арзырарым халлян ял жинже. Пурначче вол гулень. Бәр майлан. Әмітне а жинже. Хальменле әміт пелле ебанан. Ертелде булмазыр ебану тек аштавылы перенбекшін земжін. санын сарлагану, келешу, келешу, Епле унран Туй даваща сыдыр шержизем, чевел-чевел тек чевелдедеші, ташта гандар варринешізе, ағыртнех візем кежілдедеші. Хамрыншке варриде, сюзеде, Кандырба да кун курат хужалах, халах пуйре, кашнене деть, хамр марим, тюземле халах. Адерха, тадар барда кашчень, Тере салдакамы жывырахын. Ун кажалыге тана хиккен. Ушкын жын, еплеха пырағын. жырах сымах туба-туба, калашса шавта вара, та темен темін шу жібек тва-два тратрыш. Сімлензей гілет кескель гун, кубазем жіне сай ледень, Улып шарен шлемземші гу, епігегер деден. дедін. Тылығарым варварейінге, зімбевіл урамурлы, чіндерлене сары калинке, халичень күртменші күнбе хурлық. Шитряғы шіне мергілне, тәжі девыл, керей амжы батне Кулине батне кашам хадере. Пірлеусіне тандыш, ялгерех, әметленне әметри тұхлачы. Кам ұтла худа кересі. бала шик допланаганчы. Кулине келтех тұрмашны мен. Бақчаран каш күлім таврынайны, варвари келесіне білмейн, чырцияны бұлны хуранайым. Урамурлы танды жана, ман келес тесеті қалаймаре. Петер, тереде, Аран гына үгеймезір сақшыне вырнашре. Шарт сіксе шүжені күліне, ғарым хұрлық немен евір чун татса емелік бұлныне шавзамантвыл тавжырза хілмендер. Кайарақ кына ұш күтнебе аран аранлыш шавырзасын, күліне ынланчы пәтембех, хый мағырзаячы чарынмасын. Надалейін шыруне ана варвари инге вуласа білі сіплес шунан жынна, ұжы піште кулинен абачы. Кулине сыра ұсса керейт, савынма кына мехелі юлны. Мінле пызық, аслы тенджіре, ажызем пірне бірі тіл болны. Ағанжақ, Пәтмерішке варжи, юлашки тупаллы пландарма да кірлі бұлі шава чәрежін, чүн бамазыр шук ярза бусмада, Надали те хайширнада, темлерях ышпа не тюргиле, тем гурмада эльгернюнда, таваринче аша ам Шапларах самах палай е, шухыш палагнай, иге арам, сімлензе кулянчеш, эндрие, германа зильчеш, пурде хамран. Кильжа хужа илле пече, кашты күржерень сабаникарчык, Ват хеведерге жібақшаран, пурде варынжеш хуйға зардық. Вулатаржы не нетадах, ашы хай вуларя. Ажынжи де, сасыбада, хер паллах, хаш сывларыш. Мен да Надали инчерине візем кашткана шавгаш керзе пықсамчы, хурланза жирать вал херхензе, чунварли шабах пыданчык. Калама пулдарайман хыйман. Хал житмен ябалазем мін жухлі, шылдарзем пуштарын жишташтан. Ял урлах вырдать хургайык шуля. Тенне чываш салдаги дешавна, шылдар видер курынан шул дене. Инже тришер ана, сана, хамар шер савзавал кевелене. Хай жүдей пайдах шунзасын день, салдагамыш урамурлы каште унышне аптраманзен шимйин ыжыгымлле керзе вырнаштте. Ял жинче жүрешіні хыбар. Ах, узал хыбарын уриултта, варвари чертмере вуд кавар. Хускаласын туйын маре хулда. Кулини ингемір ахлатса тюжетне хыбартре, вырын саржы, тебелде хуллен шығылдатса, Выртрыш вады старик пе ваткарчак. Кашторзан планчы калашны. Юлашки сымақ тухать азаплан. Эхе-хе, старик, теть сабани. Тебір чуне каталчышки ялан Генерал чинить. Пулемет канапель меря. Үттізем лапланна жуық, кунен шәрін ттеррелгетрре пр каппайжк үшті жүк. Шывықрайвыл, инжей, бір гундабек, бір лере, неміс подвалдайы шав берет. Аптраман çавна тыдашын шуғышлары пит нумай. Шыптыцасын, теп тузасын, Вăхыт кулянмам. Мадесесін керей мере, рейхстагавыл чималдан, мадесесін шулі яре пыжы пирін кадаран. Ларас марчы шав ухмағын аптраман шулі жінже, верес марчуын пуштахын едыла кунга десі Тень юл юлачы, хой немеш шеренже, манын ядымда булачы, рейхстаг чулі жінже. Тарға чапла пертадыш аптраман эндри баян. Виктор Басов ырыдантыш йыбадатына хутран. Эзерегішсе юлманшке, юлашки пулемеда, пәдеремень бұлзан пулмашче, шидесі манхамында. Эпканай пур взводавал и пущетма помариде. Эс юратьха хуршысавал эсремеде. Взвод плеть, шавахвал санзар кереймещ ристага. Екая юла чагар, халюнда саман пага. Шавы жав, хывақ қаларын. Эптен адал херринжен, берлина жиде жұтларым шав шуйттан, рейхстаг шинжен. Чималдан керес келейші, шав сапса евешне, хам кушпа курзат телесче, теттем чи юлашкине. Шук пулмаре, юренде. Аптраман Андрей Ильич, янраца дневальный ченче, пор повестка санвали. Шить суда? Шук-шук калариш тень кундан штапран генерал чинеть. Варварес, кышт анагынанлан. Йыхравлать пулзан десче, шенькам диввет курмала, салдакран бушланы надеще, щитняв генерала. Курха кур, кладневальны. Щурт янрать, шаппер хутне, взвод вырначны, тегер, ванна, за яр варжундарне. дитя тетяптрамане, брисвине парзалардать, золиген. Ага, Германи. Палаш сабығар, пырдак. Я была дума плеще, пичухи кен хуржи. Спушня каштах сиплеще, щав капайчик, мул хужинь. Хырынза да зальче, щуря, улыштарче чухине, тахине хыдарче, тухря, кайрывал див патне. Ординарец пагалашре алакрангене чухне, Генерал ытлағаяри, тезі ытрысық ятне. Пәлін терелеш сержанжы хойбекрек шынна гурза. Шалала вол күрсияжы хыжинжен хуллен кулза. Адъютант умне ваштвашын пыджытыча аптраман. чәнне демана, мінмажы салам саламлазан. Керлі болны боле, дәрі капитаникаш чейень. Керзе духриде тілері алға аллы білень. Кереген жіне пақмазыр, тем жырза, мон креслара, хурарах лутрада кажа генерал лара барады. Чываш марбулде сімлен жаптыраман хайыжынже, генерал бақса денгерже, тем ерлере хучинже. Хушнебе еп келдім халя. Ала етрікеш энри. Вольна, тере генераля. Ну майрах тыцан юрий. Аптраман? Так точно, Эбе. Чваш раны пень. Чваш Ну, земляк, әш семен лебек. Ябық, генерал Юлдаш. Ябық? Актада, міскержін. Мән мере, мән бергі. Ванной рамунча грейдін. Не шишук, не мельги. А, күтәрізінде тәріс, кульджи ветеран. Хамда шылым день, піршерік шыматкуны шабынман Милік теден, хурын жулжы саря таврны жіре, тервал әндрекашт күлжі. Курына дендезіре, генерал дырать. Пір взводшын рейхстага жул әзі бұлны Орден ыйтришсан ядубалан. Рад стараться течеманын, азатте унбек чухне. Чейм, унба кайран мухтанын. Тіріслерға манукне, Кушлых видер Черехень кушнегестре генерал. Лейтенант кунда сенетмен херлі жалдар. Тензағал? Барнемар баға хизебе хақлы генерал юлдаш. Хамда да жав шапла тебебе. Хыш район жынны. Шлаваш! Варринже бурна напла, тет генерал. хам дури чываш пузык пузык марвять, курма боля, тетенри. Генерал кулать, чиня деп ханана, тетлеш хайза. слепых пых резекетнеде. Юри тавзана, пырып тень, сывах юлзан. Колхоз рамескер жирашы. Берлинра элемендеға, шын аптраше. аптрашы, агазуга. агазуга. земте земде рахтар. кавалерии, как-никак, Малашненде час трактор, пуля щемрек танк. Генерал итлере шапан Орден Ильни ятпала Саламладап тере Ошан алы тытре туванлам. Сыва бол, сунадап сывлах, тере шалт туза эндри. Утса духре щомал, числа, урайнелек месть ури. Генерал Перус тевретря Урыхла таван салдаки салдакиде урых тере савынса хыйышынче. Азаил жавыл сазардак, вадыр жул ытлашибех курныне, ел тадык-тадык сынланать кинуребек. Азаил жавыл, мән жухлі вырсла білмені дем, әлік шупкі жіне боля пәрбір хылын фельдфебілден. Аза илчевал, хыйкачче чухнехи юрызне, тадылза ерзе юрлачы я тухсан шын ун чухне. Аптраман тубаща, хужаматта, мән күчух. Деревал кулса пыртакше, кучынахта, аптрасчук. Кунбанамас курман, тере, пыджы умне, анаган хевель херетре, унын ылтын пагуне. Берлинрах и Мезер юлна тебір манчуртра, кам чухлая першин піршін жүнне жавығытра. Үйгі вешне аптраманын. Хубай маревал гушне. Басов пурде шивырзасын, пычы кой кипатнем. Пычы, ларчы, темле ырнын шухашларе тем жинжень, Орден гурджы хывна гимнастерки жумінже. Бәлдерме юрать хальдузам тере Виктор Эндрие. Санжын эбе алы бұсырым леш, рейхстаг стены жіне. Манжын тере Эндритандыш, тыжылар жар. Сакунлах тамар гузанды. Юре, юлдыр, пазасмар.